So yeah. Bugay nga koy. Koy. Eh. Koy, koy Sorrento, laman ng inyong kwento Wiki kami ng morena ko na taga Sembo Tapos balik na ako sa mic dun sa aming trap house Oras ko sa bagay na walang kita alaws Lapag ako sa inyong event, pre magkano budget mo? Mag ako nagpresyo baka ma zero pa years ay astar kasi binago ko ang game Ganun pa rin, fuck the fame Kuha pera, yun lang Ang dami nang nagbabanta Pero hanggang dun lang Tututudyans parang mafia Alam mo na kung sino Sa batas ay sumuway Sobrang Filipino Yeah, tigas ulo, di nila mapaamo Nandun music ko kung saan man tumapak paamo Bumabali ng leeg, kuhaan mo ng photo Ang hirap maglay low sa lowered ko na auto Galing sa akin girl mo, halik sa'yo hindi nagmuo tulong Nagdadrive ng STI Tumabi ka sa amin Downshift, tas goodbye Pero bago magyabang Kailangan magabang Ng pasyente Kaming taga-supply Sa tigang rap money Parang drug money Street pharmacy Bilyonaryong mindset Ako ay feeling Henry C Ang pagkatalo ay hindi Pagkatalo yun ay lesson Iwasan mo ang TV sa'kin yun ay lason Sa negosyo ay walang silbi ang iyong diploma Graduate ka pero yung pera mo di nakagoma Nagkakasya lang sa wallet Abang-abang ng sweldo Pag di ka sumunod sa kumpanya ikaw ay dedo Fuck that wag na uy Pag hindi hustling baduy Mukhang tinamaan ka at napasabi ng agoy Ordinaryong buhay para sa mga nagplay safe Late ka na sa work mo ako may bagong mixtape Oh Joints parang mafia Mafia